Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Հայոց արևելից կողմանց պաշտպանական հզոր համակարգ ունեցող Բերթերի շարքում Հանդաբերթը առանձնահատուկ տեղ է գրավում։ Գտնվում է Արցախի Ծարգավառում, Լևգետի աչափին։ Ներկայումս Շահումյանի շրջանի Քնարավան գյուղի մոտակայքում։ Գետափից բերդը բարձր է շուրջ 280 մետր եւ գտնվում է 1665 մետր բարձրության վրա։ Փառավոր պատմական անցյալ ունեցող Խանդաբերդը բազմիցս հիշատակվել է հայ պատմիչների մոտ, ինչպես վկայում է կաղանկատվացին Արցախի հյուսիսային գավառների տեր Արանշահիկ տոհմի իշխան Սահասմբատյանի որդին Ատր Նրսեհը 9-րդ դարի 2-րդ քառորդում կառուցել է Բերդը։ Ատերներսեը 854 թվականին հակաարաբական շարժումներին մասնակցելու պատճառով Բուղազորապետի կողմից աքսորվել է։ Հետևաբար Բերթը կառուցվել է մինչև 854 թվականը։ Պարսպապատերի շարվածքի ուսումնասիրությունները հշվում են, որ սկզբնապես Հանդաբերթը մի փոքրիկ ամրություն է եղել, անկանոն շրջապարսպով, արևելյան կողմից միակ մուտքով ու փոքր ներքին մակերեսով։ Բերթի այդ հատվածը ակնհայտորեն ավելի վաղ շրջանում է կառուցված եղել, հավանաբար 5-րդ դարում։ Իշխանն ավելի ընդարձակել, ամրացրել ու հուզորացրել Բերթը, համալրելով այն հուսալի ու երկարատև պաշտպանության համար բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով, ինչպիսիք են օրինակ ջրի կուտակման համար ժայռափոր հորերը, ռազմավարական նկատառումով կեղծ դարպասը։ Ատոներսեի շինարարական համալրումներից հետո Հանդաբերթը անհամեմատ ավելի ընդարձակ չափեր ընդունեց։ Հատակագծում անկանոն ուղղանկյուն տեսքով պարզված Բերթի ներքին մակերեսն արդեն զբաղեցնում էր 92-ով 60 մետր տարածություն, նախքին 19-ով 16 մետրի փոխարեն։ Պարսպապատերի միջին հաստությունը 1 մետր 30 սանտիմետր է, իսկ պահպանված առավելագույն բարձրությունը միջև 8 մետր։ Բերթի տարածքում բացի 5-6 վիմափոր հորերից կիսավեր վիճակում պահպանվում են նաև ուղանկյուն հատակագծով շինության մնացորդներ, Ինչպես այդ փոքրիկ կառույցը, այնպես էլ Բերթի ողջ համալիրը շարված են անմշակ տեղական քարերով, գրաշաղախով։ Հյուսիս արևմտյան կողմի աշտարակի տակ Բերտ բարձրացող ժայռակերտ նեղ արահետի եզրին ուղահայաց եւ արևմտահայաց ժայռի մեջ փորված է մի փոքրիկ հարթ հատակով եւ կիսաշրջանաձև հատակագծով սենյակ, որը թվում է թե ծառայել է որպես պահակատուն։ Չի բացառվում, որ դա նաեւ աղոթատեղի լիներ, քանի որ շատ նման է եկեղեցու խորանի։ Համաձայն դատիվանքում գտնվող Խաչքարի արձանագրության 1142-ից 1182 թվականներին ամրոցը պատկանել է Վերին Խաչենի իշխաններ Վախթանգյաններին։ 1312 թվականին այն հիշատակվում է Խաչակապի Թարգմանչած վանքի ավետարանում, որպես Դոփյան իշխանների ռազմավարական կառույցներից մեկը։ Ամրոցի մոտակայքում պահպանվել են բազմաթիվ ճարտարապետական հուշարձաններ, որոնց ուսումնասիրության ժամանակ հայտնաբերվել են հանդաբերթին վերաբերվող արձանագրություններ։ Հանդաբերթը որպես պաշտպանական մտածված ու հզոր համակարգ իր շրջապատում գտնվող բարձրադիր ու տեսարանավոր որոշ լեռնագագաթներին ուներ դիտակետ, պահակակետ կամ այսպես կոչված արբանյակ բերթեր։ Հանդաբերդ ամրոցից մոտ 1 կիլոմետր հյուսիս-արևել գտնվում է Հանդաբերդի վանքային համալիրը, որն իր կազմում ներառում է շինությունների երկու խումբ։ Դրանցից առաջին կամ հիմնական խումբը բաղկացած է կենտրոնական եկեղեցի մատուրից եւ նրանքից երկու ավանդատուն մատուրներից՝ ժամատնից, զանգակատնից, տապանաբակից։ Երկրորդ խումբը, որ տեղադրված է առաջինից հյուսիս, բաղկացած է մատուրից, ամրապատից եւ տապանաբակից։ Այժմ Հանդաբերդը օկուպացված է։